bijaše od najodglednijih ljudi Meke u džahilijetu, predislamskom periodu, visokog položaja, ogromnog bogatstva i brojnih blagodati. Skroman i veoma stidljiv, tako da ga njegov narod zavoli iskrenom i čistom ljubavlju, što išlo dotle da bi žena iz plemena Kureji štepala i govorila svom malom djetetu, volim te sine, kao što Osmana vole Kurejšije. Kada je Islam obasjao Meku svojim nurom, bijaše Osman među prvima koji požuriše tom neodoljivom svjetlu. Prelazak Osmana na Islam je veoma zanimljiva priča koju je šteta nepoznavati. Sve je započelo još u džahilijetu kada je Osman čuo da je Muhammed svoju kćerku, lijepu i plemenitu Rukaju, udao za svog Amidžića Utbu, sina Ebu Lehebova. Osman se kajao što nije preduhitrio Utbu, pa od Muhammeda zaprosio njegovu kćer i tako postao njenim mužem. Došao je kući tužan i zamišljen. U kući je zatekao tetku Sevdu, bintu Kurejz, pametnu, iskusnu i mudru ženu, koja ga raspoloži na taj način što mu reče da će se pojaviti vjerovjesnik koji će odvraćati od širka obožavanja kipova, a pozivati u vjerovanje jednog i vječnog Boga. Ona nagovori Osmana da tog čovjeka slijedi i u njegovu vjeru uđe, pa će mu se sve želje ostvariti. Kaže Osman, krenuo sam otkuće duboko utonuši u razmišljanje, te naiđoh na Ebu Bekra, kojem sve to ispričah. On mi reče, o moj osmane, pa ti si čovjek zreo i razuman, dobro bi trebalo da razlikuješ istinu od zablude i laži. Šta znače ovi kipovi koje obožava naš narod – Zar to nije obično kamenje koje niti čuje, niti vidi, niti kome nanosi štetu, niti ikom išta koristi i pomaže? Rekoh, Boga mi, sve je to tako. On mi dalje reče, budi siguran da ti je tvoja tetka sve istinu kazala. Taj vjerovjesnik je Muhammed ibn Abdillah, kojeg je Allah Đelešanuhu poslao sa svojom objavom svima nama – želiš li da odemo kod njega? Da, odgovorih. Otiđo smo Allahovom poslaniku koji mi reče O Osmanu, odazovi se Allahu koji je mene odabrao da budem vjerovjesnik i tebi i svim ostalim ljudima. Dalje kaže Osman, tako mi Allaha nisam se mogao suzdržati ni jedan tren, od kako sam čuo vjerovjesnikove riječi, a odmah prihvatih islam i posvjedočih to riječima šehadeta. Nije mnogo prošlo od prelaska Osmana, neka je Allah zadovoljan njime na islam, a Allah objavi vjerovjesniku sljedeće ajete. Neka propadne Ebu Leheb i propao je, Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. تبت يداك أبا الجهالة لم ترى عدما يقول لصفات الجبناء تبت يداك أبا الجهالة لم ترى عزما يقوم لصفعه جبناء أبطاء مكة هل ذكرت بلالنا ما أوفاك من بطحان ضجت رمال البيت والدار To pojača mržnju i neprijateljstvo Ebu Leheba prema Muhammedu sallallahu alaihi veselem još više se razljuti na njega te naredi sinu Utpi da se odmah razvede sa Rukajom, kćerkom Muhammedovom. Čim je Rukaja došla kući, Osman požuri vjerovjesniku, zaprosi od njega i tako je vjerovjesnik udade za Osmana neka je Allah zadovoljan njime. Osman bijaše veoma lijep muškarac, od najljepših u plemenu Kurejiš, a rukaja mu je u svemu bila ravna, tako da su ljudi, kada je došao dan njenog odlaska svom novom mužu, govorili Ljepši par nije vidio insan, kao što je rukaja i njen muž Osman. I pored ugleda u svom plemenu, nakon prelaska na islam, Osman ne bijaše lišen uznemiravanja i napada od strane svojih rođaka. Njegov amidža Ebu Hakem odluči da dobro kazni mladića i svoje porodice Abdu Šems, pa ga u njegovoj kući sveza, čvrsto stegnu veze i reče mu Hoćeš li da izađeš iz vjere svojih predaka i uđeš u neku novu vjeru? Boga mi neću te pustiti sve dok ti, ti tu svoju vjeru ne napustiš. Osman mu odgovori. Tako mi Allaha nikad neću svoju vjeru napustiti, niti se s njom rastati. Kada Hakem vidje čvrstinu i odlučnost u Osmanovim riječima, te njegovu vezanost za vjeru, izgubi volju da se s njim nadurava, odveza ga i pusti da radi što mu je drago. Ali Kurejšije su i dalje Osmana vrijeđali i uznemiravali, dotle da ga prisiliše da bježi sa svojom vjerom, tako da prvi koji učiniše Hidžru u Abesiniju bijahu on i njegova žena Rukaja. A dok ih je ispraćao i opraštao se s njima, vjerovjesnik je govorio, neka vas uzvišeni Allah čuva. Zaista je Osman prvi koji je Hidžru izvršio sa svojom familijom nakon Allahovog poslanika Luta alaihi selama. Ali Osman i njegova žena nisu dugo ostali u Abesini, kao što to učiniše ostali muhađiri, jer i kod njega i kod Rukaje se svakodnevno pojačavala čežnja za viđenjem vjerovjesnika. Vratiše se u Meku i tu ostadoše sve dok uzvišeni Allah ne dozvoli svom poslaniku da učini hijđu u Medinu, te oni bijahu i među prvim muhađirima u Medini. Osman ibn Afan je sa vjerovjesnikom učestvovao u svim pohodima i bitkama, sem bitke na Bedru. Izostao je sa dozvolom vjerovjesnika kako bi se našao pri ruci bolesnoj rukaji, neka je Allah zadovoljan njome. A kada se vjerovjesnik vratio sa Bedra, rukaja već bijaše otišla pred Allaha na bolji svijet. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je i Osmana uračunao u sudionike bitke na Bedru i dao mu dio plijena koji je dodjeljivan svim borcima. Onda za Osmana udade svoju drugu kćerku Ummi Kulsum, a Allah odredi da kratko proživi sa Osmanom, pa i ona preseli na Ahiret. Tada je vjerovjesnik rekao, kada bih imao i treću kćerku, dao bih je za Osmana ibn Afana. To je odlika i čast koja nije krasila nikog od ljudi ni prije ni poslije, jer historija poslanika ne bilježi da je jedan čovjek bio dvostruki zet jednog vjerovjesnika, kao što je to bio Osman, i zbog toga bi prozvan vlasnik dva svjetla. Prelazak Osmana na islam je i tekako bio značajan za islam i muslimane, jer kada bi god vjera zapala u teškoću, on bi bio taj koji bi svojom pomoći tu teškoću ublažavao, a kada bi muslimani bili u kakvoj krizi, Osman je među prvima žurio da pomogne one najpotrebnije. Zato ima više primjera, kao kada je vjerovjesnik opremao veliku vojsku na Tebuk. Bila je potreba za malom, stresnima veća nego za ljudstvom. Protivnička vizantijska vojska bijaše brojna i veoma naoružana, a u Medini bijaše oskudica. Put je bio daleki težak, obskrbe malo, a jahalica konja, deva još manje. Bilo je dosta ashaba koji nisu imali sredstava za pohod na Tebuk, pa su dolazili vjerovjesni koji molili ga da uzme ih sa sobom, ali časni poslanik nije imao mogućnosti da im obezbijedi jahalicu, ni konja, ni devu te bi oni odlazili od njega, a oči bi im bile pune suza od žalosti što ne mogu da idu u džihad, borbu na Allahovom putu. Tada se vjerovjesnik uspije na mimber, zahvali Allah onako kako to dolikuje, a onda poče govoriti ljudima o potrebi pomaganja boraca u džihadu, na što ustade Osman i viknu. Ja dajem stotinu deva sa svom njihovom opremom, o vjerovjesniče. Vjerovjesnik siđe za jednu stepenicu, pa počne ponovo posticati ljude na žrtvovanje metka na Allahovom putu, na što Osman ponovo ustade i reče Ja dajem još stotinu deva sa svom ratnom opremom o Allahov poslaniče. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem siđe za još jednu stepenicu na mimberu, nastavi bodriti ljude na dijeljenje i metka na Allahovom putu. A Osman skoči i treći put pa uzviknu. Ja dajem još stotinu deva sa svom potrebnom opremom o vjerovjesniče. Tada vjerovjesnik poče rukama pokazivati zadovoljstvo zbog Osmanovog postupka i reče Od današnjeg dana Osman šta god da uradi, ništa mu neće naškoditi. Kada je vjerovjesnik sišao sa Mimbera, Osman odmah ode kući i posla hiljadu dinara u zlatu, a kada to blago istresuše pred vjerovjesnika, on ga stade prebacivati iz ruke u ruku, govoreći Neka ti Allah oprosti sve što si učinio javno i tajno, o Osmane, i neka ti oprosti sve što učiniš dok si god živ. U vrijeme drugog halife El Faruka, zadesi muslimane teška godina. Suša je uništavala usjeve i stoku, pa bi prozvana godina žega. Kada se to više nije moglo izdržati, dođeše ljudi Omeru, neka je Allah zadovoljan njime, i rekoše mu, o halifo, namjesniče Allahovog poslanika, nebo ne spušta kišu, zemlja ne rađa plodove, i ljudi su pred propast. Šta da radimo? Faruk im odgovori dok mu se velika briga odražavala na licu. Saburite i nadajte se Allahovoj nagradi, a ja se nadam i želim da vam Allah još prije noći pošalje kakav izlaz iz ove krize. A pred kraj dana stiže vijest da je karavana Osmana ibn Afana doputovala iz Šama, Sirije, i da će svaki čas stići u Medinu. Ljudi izađoše da je dočekuju, trgovci požurište da joj ocijene vrijednost, a ona je brojala hiljadu deva natovarenih žitom, uljem i suhim grošćem. Karavana stiže pred kuću Osmana, ljudi počeše rastovarati deve, a trgovci dođuše pred njega i rekoše mu, prodaj nam robu koja ti je stigla – Vrlo rado, odgovori im Osman. Koliko mi zarade nudite? Za svaki dirhem dobit ćeš dva dirhema, rekoše šemu. Mogu ja dobiti više od toga, dodade Osman. Oni mu povećaše i ponudiše veći profit, a on im ponovo reče, mogu ja dobiti i više od toga. Pošto mu oni više puta povećaše svoju ponudu, a on im isto odgovaraše, trgovci mu rekoše, o Ebu Amr, tako su zvali Osmana, osim nas u Medini više nema trgovaca, a niko ti i nije došao prije nas. Mi nudimo, Osman odgovori, Allah mi daje za svaki dirhem deset dirhema, možete li mi vi dati više od toga? Ne, odgovoriše trgovci. A ja, reče Osman, uzimam Allaha za svjedoka da sav tovar od ove karavane dajem u Allahovo ime kao sadaku za one koji su najpotrebniji. Kada je Osman postao halifom, pod njegovom vlašću muslimani uz Allahovu pomoć osvojiše Armeniju, Kavkaz, Horasan, Kerman, Sidžistan, Sjevernu Afriku i Kipar. Ljudi su u njegovo vrijeme doživjeli takav spokoj i blagodati, kakav nije doživio ni jedan narod, ni prije, ni poslije. Hasan El Basri priča. Vidio sam Telala u vrijeme halife Osmana, neka je Allah zadovoljan njime, kako viče. O ljudi, poranite radi svojih potreba. Pa su ranili i sve postizali kako su zamislili. I kao je, o ljudi, poranite radi svoje obskrbe i na fake, pa su ljudi ranili i sticali obskrbu bez imalo nedostataka. A Allaha mi, čuo sam ga i kako viče, poranite radi svoje odjeće, pa su ranili i razne ukrase sticali. Ili poranite radi masla i meda. Dalje nastavlja Hasan svoj opis veričetnog perioda u kom je Osman bio halifa, pa kaže Toliko nafaka, nebrojeni hajr i lijep međuljudski odnos su bile odlike tog vremena, tako da se vjernik na zemlji nije bojao drugog vjernika, nego bi ga volio, pomagao i s njim se družio. Ali su se neki ljudi, kada su se svega nasitili, osilili i kad im je Allah dao obilje blagodati, oni ga zanijekaše. Prigovarali su Osmanu bezbroj stvari, da ih je i ko drugi činio, ne bi mu prigovarali. Da su ih htjeli da se zadrže samo na tim prebacivanjima, nisu mogli, jer je šeitan sve više i više u njihova srca unosio mržnju i razdor i njihove duše napajao svojim zlom. Tako da je velika skupina ensarijskih otpadnika opkolila njegovu kuću i ta tako ga u sred Medine držali u obruču oko 40 noći. Obustavili su mu slatku izvorsku vodu, a on je bio taj koji je za sve Medinelije kupio izvor Neuneh iz svog vlastitog imetka, da se svi iz njega napajaju, a prije toga nisu ni imali čiste izvorske vode. Spriječili su ga da namaz klanja u džami Allahovog poslanika, a on je iz svojih sredstava istu tu džamiju proširio da bi bila muslimanima prostranija nakon što im je postala pretjesna kada se to stanje još više pogorša i kad se vidje da će biti prolijevanja krvi, njemu u pomoć požuriše mnogi ashabi i njihovi sinovi, njih oko sedam stotina, među njima Abdullah ibn Umer, Abdullah ibn Zubeir, Hasan i Husein, Ebu Hureyre i mnogi, mnogi drugi. Ali Osman, neka je Allah zadovoljan njime, je više volio da bude prolivena njegova krv, nego da bude prolivena krv drugih ashaba koji bi ga branili i da ispusti dušu prije nego da doživi da se muslimani zbog njega međusobno ubijaju. Molio ih je da ga prepuste Allahovoj odredbi i govorio im je Zaklinjem svakog onog na koga imam pravo da spusti svoje oružje i da se ne miješa u borbu a svojim robovima je poručio, koji god od vas vrati sablju u korice, ja ga oslobađam radi Allahova zadovoljstva. Noć prije nego će biti ubijen halifa, Osman je usnio san kojem je vidio Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i njegova dva druga, Ebu Bekra i Omera, pa je čuo kako mu vjerovjesnik govori – iftari sa nama večeras, o Osmane. Tada Osman posta potpuno ubijeđen da će brzo ići pred Allaha Đelešanuhu da će se uskoro sresti sa njegovim poslanikom. Taj dan Osman Osmanu posteće. Naredi da mu donesu čakšire, a obično ih nije oblačio. Sada ih je obukao bojeći se da mu se ne bi ukazao neki stidni dio tijela kada ga zaluđeni griješnici ubiju. U petak, 18. dan mjeseca Zul Hidžeta, pored širom otvorenog Kur'ana, osvanu mrtav, krvlju obliven pobožnjak, onaj koji bi stalno obnoć klanjao, a danju postio, koji je Dunjaluk a hiretu podredio – koji je Kur'an sakupio i koji je dvostruki zet vjerovjesnikov bio. Za muslimane je utjeha da među ubicama Osmana neka je Allah zadovoljan njime, nije bilo ni jednog ashaba niti sinova ashaba osim jednog čovjeka koji je s njima u početku bio, ali se kasnije zastidio i napustio ih. Neka Allah Đelešanuhu kazni ubice Osmana, jer sablja koju su izvukli iz korica nije vraćena dok nije proliveno toliko muslimanske krvi koliko je to Allah htio i odredio i nema sile ni moći osim u Allaha silnog i mudrog. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون